Hristos a înviat. E distrat. Așa cum știți, odată pe an prăjuim pe cel mai mare sfânt mucenic sau martir al Bisericii de Hristos, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, care are zi de prăjuire astăzi la 23 aprilie, în plină primăvară. Sfântul Mare Mușenii Gheorghe era loc din Asia Mică, unii Turcia astăzi. Poate mai știți, acum aproape 2000 de ani nu erau Turci pe ei. Ei sunt veniți doar de 500 de ani prin Asia Mică. Ei erau în fundul Asiei, încolo, dincolo de China, în Mongolia. Dar și în acea cetate care se chema atunci Capadocia, acolo s-a născut Sfântul Mare Mușenii Gheorghe, acum cam 1750 de ani. Și a fost din familie de oameni mari, dregători, și a ajuns tribun în armata romană. Roma sau Imperiul Roman, acum 1700 și ceva de ani, se întindea din Portugalia până în Iran sau în Persia, cum se chema cândva. A fost cel mai mare imperiu care a fost vreodată pe pământ până acum. Ei bine, în anul 285-290 după Hristos, era împărat la Roma Dioclețian, un împărat foarte aspru, păgân, se chema la idoli sau la zei, cum vreți să spuneți, ei nu credeau în Hristos și avea peste tot în provinciile romane ofițeri din acestea superiori, pentru care se număra și Sfântul Gheorghe, care era creștin pe ascuns, împăratul nu știa de aceasta. Și iată că odată trecând împăratul pe acolo, prin Capadocia, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a mărturisit pe față că el este creștin, crede în Hristos și este gata să-și dea viața pentru Hristos. Pe vremea aceea, cea mai mare pedeapsă la au acei care nu se închinau la idoli sau la diavoli și care credeau în Hristos. Și pedeapsa lor era una singură. Ori se le apăda de credința Hristos, găseau păgâni, ori erau chinuiți, bătuți, zdrobiți până îi omora. De aceea, în calendarele noastre ortodoxe, cei mai mulți sfinți sunt sfinții mucenici, de ordinul milioanelor, a zeci de milioane, nu știm cât. Nimeni nu i-a numărat, numai Dumnezeu din cer. Și toți aceștia și-au dat viața pentru credința în Hristos. Atâta din mare era puterea credinței pe vremea aceea, atâta de multă râvnă aveau cei care credeau în Hristos, încât unii făceau să minuni, alții înviau din morți, alții înfruntau pe pădunii împărați, iar alții cu rugăciunea dărănau statuile idolilor. Ei bine, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, numit și purtător de biruință, a făcut multe minuni în scurta sa viață, fiindcă era tânără, dar era un fel de tribun sau general în armata romană. Când a auzit împăratul trecând pe acolo și a auzit că Gheorghe nu se închină la idoli, nu vrea să se plece porunții împăratului, a fost prins și legat și întâi a fost lovit cu sulița în pântece și i-au spart măruntaile. Dar Gheorghe și la mare sfinți, Dumnezeu făcea minunii căci dacă acum îl lovea, până a doua zi îl găsea vindicat în temniță, în închisoare. Așa a făcut și Sfântul Ion. Dumnezeu până a doua zi l-a vindecat. Văzând păgânii că el era sănătos, l-au legat de o roată. A spus după de la icoana Sfântului Gheorghe că este un fel de roată lângă dânsul, pentru că îl legase de roată să îi dăduse drumul de la deal la vale. Erau se de cer care îi străpungeau tot trupul. Când a ajuns jos în vale, Sfântul era aproape mort. Dar minunea lui Dumnezeu că îngerul trimis de Hristos l-a făcut imediat sănătos și iar s-a urcat și s-a prezentat în fața împăratului. O împărate Diocletiane, eu sunt fiul al lui Hristos, al Dumnezeului celui viu și nu mă tem de muncile tale. Și toți s-au uimit, cum acesta era gata să moară, cât a fost sfârtecat de aceste secușe de fier și iată-l, fierul este viu. Și mulți credeau în Hristos pentru că vedea că acum era gata să moară și imediat într-un ceas, așa mai degrabă, îl vedea vindecat și mulți credeau în Hristos. Dintre care a fost și soția lui Diocletian, Alexandra. O găsim în vieții Sfinților și în calendar. Sfânta Uceniță Alexandra. Și ea a spus, cred în Hristos, Dumnezeul lumii, și nu vreau să mai ascult de păgânul meu soț și împărat Diocletian, care se luptă cu Dumnezeu. Și atunci, văzând împăratul că mi s-a făcut sănătos, a zis, îngropați-l în pământ într-o vară niște, cu bulgări de vară. Și știți că vara arde tot, arde tot, distruge toate țesuturile. Și zice, acoperiți-l acolo, să moară acolo în vară. Și a făcut așa și minunea lui Dumnezeu care peste tot se arată la cei cu credință mare, s-au găsit a treia zi în varnița aceea între ars, Crist, trupul său și încă sănătos și nevătănat. Că s-au unit toți multe alte, zeci și sute, poate și mii, au început să spună, mare Dumnezeu creștinilor, care Dumnezeu minunilor, care Dumnezeu slavii, care ține cerul și stelele și sufletele oamenilor rămâne de sare se închinau să slăveau pe Dumnezeu. Iar păgânul împărat poate foarte pe era. Nu știa ce să mai facă. Și iarăși s-au bătut, s-au aruncat în temniță și în toate și în celelalte. Și în cele din urmă i-au tăiat Ultima lovitură care se dădea Sfinților Mucenici, dacă nu-i putea altă musire, era tu tai capul. Și a tăiat capul la 23 aprilie și l avem în calendar în numele de Sfântul Mare Ucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Cuvântul Gheorghe înseamnă lucrător de pământ în limba veche greacă, Gheorghe. Și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a făcut multe minuni și după ce a fost martirizat. Multe minuni. Și iată doar, zicem doar câteva. Odată o femeie văduvă creștină a auzit că se face undeva în Siria o biserică și s-a care susține, susține biserica, îi egalizează, cumpără și un stâlp din piatră ca să duc vocoradă de ceva în biserica noastră din Siria, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. S-a făcut așa. A cumpărat stâlpul cineva de către Italia, de departe, de tot. Și cu răbire n-a vrut să-i pune și stâlpul ei în corabie. Din cine știe ce motive, sau așa a vrut Dumnezeu să se vadă o minună. Și odată ea a început să plângă era pe malul mării, nimeni nu ajuta, o femeie văduvă, dar foarte credincioasă. Și plângea că Dumnezeu nu-i primește și viața ei. Și nimeni nu o băga în seamă. S-a venit cineva, un tânăr frumos îmbrăcat, era Sfântul Gheorghe, dar ea nu știa. Să deși plângi creștină. Uite că vreau să duc în stâlpul ăsta la biserica Sfântului Gheorghe de la noi din Siria și nu mă ajută nimeni, n-am nici bani de corabii, n-am nici de cutare și sunt singur și nu pot să fac nimic. El a spus atunci, că tu de un capăt, stâlpul ăla de piatră și eu de la capăt. Și hai să-l aruncăm în mare. I-a făcut așa. S-a făcut stâlpul foarte ușor, așa a avut Dumnezeu. Era Sfântul Gheorghe, dar el nu știa. Și l-au aruncat în mare și a mers până dimineața, a plutit în mare și a ajuns singur în Siria. Și a scris pe scris, să fie pus în partea dreapta a bisericii Sfântului Gheorghe. Și așa când a ajuns ea acasă, după câte luni, timpul deja era montat acolo, pus în viară la biserica care se zidea. Vedeți că Sfinții iubesc pe sărați, pe văduve, pe cei curați la suflet, se roagă pentru ei, îi ajută în nevoile și necazurile lor. Deci și noi să nu ne descurajăm în necazurile vieții, sunt multe și mari, dar să ne dăvim în mina lui Dumnezeu în rugăciunile Maicii Domnului și în ajutorul și minunile Sfinților Lui. Alte minuni și mai mare. Iată că un Libanul de astăzi, în Siria, tot în apropiere pe acolo, era un lac. Și în lacul acela era ascuns un balaur. Balaur înseamnă, în limba noastră astăzi, o fel de șopârlă uriașă la 20 de metri, cel puțin lungime, cu picioare, dar care stătea în apă să, se hrănea cu carne de om. Iar locuitorii setății din apropierea lacului acelia au văzut ei că numai cu carne de om se hrănește și se temeau și credeau că acela e Dumnezeul lor, oameni fără minte. Nu credeau în Hristos. Era acum, cum am spus, secolul 3, atunci a trăit și Sfântul Gheorghe. Deci s-a zis așa împăratul lor, fiecare, în fiecare zi se dea câte un copil. Două zi, altul se dea un copil, tot așa, când se încheie anul, iar o iei la capăt. Și a venit și rândul împăratului. Zice, și eu fac la fel. Și a pus pe fica lui, a trimis-o acolo pe malul lacului, așteaptă acolo până vine valaurul la seara și se <laughs> mănâncă. Și ea stând acolo și tremurând de frică, cine nu se teme în fața morții? Mergem în fața unei fiare de aceste uriașe, cumplite. Și deodată a văzut, s-a auzit un tropot de cal. Și a venit un tânăr el are pictal alb și s-a oprit lângă dânsa. S-a întrebat-o, ce faci aici, fecioară? Și du-te repede înapoi, zicea, fugi de aici că vine balaurul să mă mănânce, să nu te mănânce și pe tine. Deci că cred lui Dumnezeu, cel viu, era fătână. Oamenii nu credeau atunci în Hristos, în primele secole. Cred lui Dumnezeu că și din balaurul îl vom ucide și pe tine te voi trage să crezi în Hristos n-a spus nimic. Și deodată, iată vine balaul. Atunci a zis el, Fecioară, eu îl lovesc o studița, iar tu să-l legi de brumaz și să-l tări după tine și să-l duci în cetate. Când Sfântul Gheorghe l-a lovit cu studița, așa cum vedeți prin icoanele cu Sfântul Gheorghe, balaul a fost aproape mort. Cine poate să pună cu Sfinții lui Dumnezeu? Demonii sau păgânii sau atei, sau celcanții, care nu știu decât să vorbească, dar nu fac nicio minune, n-au în viața lor, să nu crede nimic. Ei bine, iată, s-a întâmplat aceasta, să a fost brâul ei, s-a alegat de glumaț pe balaur, să trăgea târâși așa, înceta. Dar nu era de toată. Și văzând toată lumea că acest balaur este aproape mort, să tărea o teșoară sau un mic. Ce se întâmplă asta? Ce este asta? Ce minune este asta? Și atunci Sfântul Gheorghe, ei nu știau de Sfinți. Le-a vorbit despre dreapta credință în Hristos, le-a spus că balaurul este diavolul care ucide sufletele oamenilor și să nu se mai teamă de balaur și de diavol dacă vreți în Hristos. Că toată cetatea a crezut în Hristos, că s-au botezat, că deodată Sfântul Gheorghe s-a făcut nevăzut. Ce vrem să vă spunem din această istorioară? Toți ne luptăm cu balaurii. Toți avem câte un înger păzitor, dar sunt câte un înger rău care ne pândește și așteaptă să pună gheara pe sufletul nostru. Luați aminte că balaurii iadului și acei apocaliptici care se grăbesc, sunt tot mai mulți astăzi, încep să facă ravagii pentru creștinii noștri. Ce este un creștin care este stăpânit de demonul deției? N-ai cu ce nu mai vorbi, nu te mai înțelegi cu el, își bage soția, să alungă copiii. Este un om demonizat. Este stăpânit de un balaur, nevăzut de un demon. Și dacă nu vom face cum a făcut această fecioară, dacă nu vom apela la ajutorul bisericii, la rugăciunile Maise Domnului, și ale Sfinților, și la preoți, și la spovedanie, și la rugăciune, și la postire, și la psaltire, cum să biruim noi acest balaur uriaș sau pe demonii iadului? Deci orice om care e stăpânit de o patimă, fie că-i de fie că-i de ca asta, astea două patimi fac ravaje în toată lumea, fie că este zgârcenie, fie că este lăcomie, fie că este mânie și răzbunare, nu sunt atâția rugi între dumneavoastră și prin sate și orașe, cu oameni să judică. Care dă mai mult la avocat, așa la căsătă proces. Ei bine, toți suntem stăpâniți deci de niște balauri, de patimă, de răutate, de răzbunare, Ba, unii oameni avem vreme să mergem sărbătoare la biserică. Și trebuie să mă duc, să mai pun, să mai cumpă, să văd ce mai este prin târgu, ce mai este pe dincolo. Îți las gura, mă duc încă în alte țări, să văd lumea asta. Dacă speranța este să mai vezi, mă îndoiesc. De aceea, iubiți frat, în partea ultima a cuvântului, vă îndemnăm să vă deschideți inima și ochii pentru Hristos. Trăim ani apocaliptici. E nevoie de semne sau să ne spună vom proroc ceva. Vezi cu ochii acum ce se întâmplă în lume. Că toată lumea este frământată, bolnavă, neliniștită, chiar dacă are sământat, chiar dacă are bani în buzunar, dar nimeni nu-i mulțumit, nici cei care au nu știu câte milioane de dolari. Să mai chinuiți ca noi. Mai fericiți sunt mamele acestea văduvioare, că tinerii oamenii noștri de la țară, smeriți, legați de Hristos, de biserică, muncesc ei cum pot, mai astudă, mai cer de o bucată când nu au, Roabă lui Dumnezeu, să așteaptă mila lui Dumnezeu. Mai fericiți suntem noi și dumneavoastră în smerenia noastră și în puținul care ne l-a dat Dumnezeu, decât cei bogați care aleargă să adună, să strâng, se sfădesc, se judică, și se bat, să moară, Și ducă Rămâneți cu Hristos deci, rămâneți în bucuria Sfinților lui Dumnezeu. Nu ne lasă Hristos singur, nu ne lasă. Ca și pe picioara aceea a salvat-o Sfântul Gheorghe. Și pe noi ne salvează Sfinții lui Dumnezeu și Îngerii noștri păzitori. Și părinții noștri sfinți care s-au mutat la cele cerești, bunici și străbunici, care au dus viață curată, numai să rămâneți pe gaz de biserică. Nu mai ascultați pe nimeni decât pe Dumnezeu din cer, cu Sfinții Lui, preotul satului și pe tata și pe mama care sunt la inimă. În rest nu știi cu cine vorbești și când ai să un om străin sau așa, nu știi și cu el, să-ți vine să-ți dea și să-ți predice, să știți că nu-i ortodox. Este ca nu vorbiți cu el. Că duce balaurul cel cu coada lungă din sat în sat, din casă în casă. Sunt și plătiți aceștia. Toate sectele sunt plătiți cu dolari. Sunteți la țară, nu știți multe lucruri. Noi știm o leacă mai mult. Deci, păstrați dreapta credință și vom sparama capul balaurului. Mergeți duminica regulat la biserică și vă muși de balaurul. Rugați-vă regulat să mai mult să vă apuce de la lui șarpele cel cumplit. Povediți-vă regulat cu Dumnezeu și preoților duhovnici și la mână sirgului vă duceți să veți vedea câte pace, câte bucurie, câte liniște veți avea în inimile dumneavoastră. Chiar dacă suntem sărași material, scopul nostru sau dumneavoastră nu este să ne îmbogățim, să ne dea Dumnezeu atât cât ne trebuie îți dă Dumnezeu mai mult, înseamnă că cam, că cam alungi la vară. Dacă ai una cât îți trebuie, știi, și de gânduiala bisericii, și de nașterea copiilor, și de creșterea lor, și de toate, și a spus de păstori și de duhovnic, toate bune. Asta vrem să noi cu țara noastră românească. Amintiți-vă numai de marii noștri voivozi de odinioară, sunt creștean Moldova. Știți care era patronul Moldovei până mai acum recent? Sfântul Mare Muserii Gheorghe. Sfântul Gheorghe era patronul armatei lui Ștefan cel Mare și Sfânt. El era și protectorul Mântuitorului. Să vă amintesc mai precis. Mitropolia cândva nu era la ea, era la Suceava. Biserica Metropolitană veche din Suceava are ramă Sfântul Mare Muserii Gheorghe. Cea mai mare mănăstire pe care Sfântul Ștefan cel Mare, afară de Purna, era Voronețul. Ramul de la Voroneț Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Dacă te duci la ea, să zicem așa, la vechea metropolie, hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Și nu știu câte biserici, aproape că hramurile cu Sfântul Gheorghe, aproape după hramurile cu Maica Domnului. Atâta evlavii a avut înaintașii noștri pentru Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Maica Domnului ca mama Mântuitorului și Sfântul Gheorghe ca ostaș care ucit balaurii, demonii, păgânii turcii, tatarii și ianugă. De ce a biruit atâtea, în atâtea războaie Ștefan cel Mare și Sfântul? Știți de ce? Mergea cu icoana Sfântului Gheorghe și pe arme punea cu Sfântului Gheorghe. Și așa, acest mare voievod și Sfânt și apărători al Ortodoxiei îl ajuta pe fericitul voievod și armata Moldovii se biruiau pe păgâni. Suntem, iată-ne creștini, suntem în biserică, avem nădejdea mântuirii, avem toate condițiile să ne mântuim dacă vrem. Dar nu uitați Sfânta rugăciune, nu uitați să strigați la ajutorul Maicii Domnului cât mai mult, la ajutorul Sfinților lui Dumnezeu cât mai mult, nu uitați că din om smeri, și din om iubi, și din om am și din om am și din om mulțumi cu mult, cu puțin, cât dă Dumnezeu, atât cât merită, vom fi mai fericiți decât toți fericiți lumea aceasta. Cei mai nefericiți oameni din lume, știți care sunt? Bogații. Cei mai chinuiți oameni sunt bogați. Permanent. Nu cumva nu o curate cu cap, nu cumva nu o scos de la cef, bani, nu cumva vine unul să mă omoare. Mi se pare fel de fel. Și în adevăr, demonii îl chinui pe el. pe el se închină lui Dumnezeu. Și banului și demonul. Iar cei mai fericiți sunt aceste mame smerite, care din cele concovigul traiță la bănăstire, nu dau să un leu din pomenec acolo, dar să închină, dar să vadă, dar știu să plângă, dar știu să ierte, dar n-au nici o dușman. Iubiți frate, încheiere, încă o dată vă îndemn, să urmăm Sfinților lui Dumnezeu, să cerem ajutorul mai și Domnului cel mai întâi, după Mântuitorul, și apoi al Sfinților lui, în frunte cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Puneți la copilași mine frumoase de Sfinți, nu nume de cele care nu sunt cuvințoase ortodoxelor, iubiți de încă o dată biserica, împăcați-vă, bucurați-vă și împreună să cântăm această biruitoare cântare, Hristos a înviat! Amin.